à l'aumônier les Messeki, et quand On a sorti l'arsenal comme on bled pour faire une fête Et que mes miettes in po gangstera asti her Provo ma spine, ta in gotti mini her Ta krym plus mini fan mais bon lec, bon million on avait respect Un gars dans ses baskets, représente mon a 8 hein. Tu veux savoir d'où je viens D'où je viens 4020, Liège ma cité, arme hante Coursium adven, à force de blédard Calage du pouvoir, je veux mener ma Swiss life Au revoir, au revoir Allô, Mais c'est qui, mais c'est qui j'ai pas le temps pour toi Il y a le sang de la veine et puis les autres comme toi Les gars comme moi, fais soin de toi a chaque fois Que hoche t'équipe avec Real i kitipa N'y njek de shifrat, On si de on part On s'est fait Pas de tapis rouge, ni de strass kem voy. La rap n'est pas toi le rappeur préféré Tu rentres propre, tu sortiras camé S'kem camé tu veux qu'on t'explique, c'est trop explicite V'là recapitule, fou de shit Dites-moi je taille c'est pas un film, vécu après le déçu. Je vois tes visages déçus. On va sortir les vrais bails, je les vois, ils se chient dessus. Allô, allô, mais c'est qui, mais c'est qui? Allô, allô, mais c'est qui, mais c'est qui? j'ai le succès au bout du fil. Parlons chiffres, parlons peu car j'ai pas le temps pour toi. Il y a le sang de la veine et puis les autres comme toi. Les gars comme moi, reste soin de toi. J'ai le succès au bout du fil. Parlons chiffres, parlons peu car j'ai pas le temps pour toi. Il y a le sang de la veine et puis les autres comme toi. Les gars comme moi, reste soin de toi. À chaque fois, à chaque fois. Asepsia. Asepsia. Alo mon yerime sekip, alo mon yerime sekip, alo mon yerime sekip, alo mon yerime sekip, alo mon yerime sekip, alo mon yerime sekip, alo mon yerime sekip, alo mon yerime